сили досвідчений начальник Південного полюса їх одговоряв, та вони скористались із своєї екстериторіальності. Булат уже знав, що сьогоднішнє збентеження виявилось переляком постфактум. Їх налякав грім, а не його причина блискавка. Якби вони помітили кінець магнітної бурі у той самий день, це нічого б не змінило. Айсберг іще раніше відколовся від материка, і їх кудись понесло вітрами. Тепер, коли найголовніше з'ясувалося, Булат міг обдумати й іншу деталь батареї. Вони розраховані на 40 годин, а працювали щонайменше 400. Рації не вимикали ні вдень, ні вночі. А що б змінилося, сказав собі Булат, коли б рація працювала? без пеленгів їх однаково б не знайшли. Хіба що обшукали б увесь океан на захід від шельфового льодовика Белінсгаузена? А якщо вітер одніс їхній айсберг на схід? Але тоді б на британському криголамі бодай знали, що вони живі. Ця думка здалася Булатові такою несподіваною, що він гарячково виборсався з мішка. Нонсен, мерщій туди. Булат з опалу шарпнув дверцята намету. Потоцький щойно вичистив траншею і здивовано проказав вони ж застибнуті. Булат кивнув. Квапливість ніколи нікого не прикрашала. Нансен щойно повернувся від своїх собак. У вас є запасні батареї? Ескімос не зрозумів, і Булат йому розтлумачив батареї для приймача для радіо. Запасні батареї для радіо нема. Не може бути. Ви ж поскладали на нарти все, коли останній візел провалився в тріщину. Поскладали на нарти все. Не було запасні батареї. А ви перевірте ще. Не було запасні батареї. Булак поплентався до свого намету і знову вліз у мішок. Філмарш дивився на світлу цятку коло центральної підпори, пак нестямно хропів, але Брус не штрикав його ліктем у хвору печінку. Він ніколи не робив цього вдень. Решта повкутувалася з головою і удавала сплячих. Увійшов Жак Антуан. Там ще ніхто нічого не знає. Українець не відповів і француз поспитав інше. Чого ви приходили в той намет? Шукав запасні батареї. Які? Не могли ж нам не дати запасного живлення для рації? Чому не могли? Булат змовчав. Ніхто належно не подбав, пускаючи півтора десятка безпорадних жевжиків у таку дорогу. Не глянувши на них, Турбалон вийшов з намету. Жак Антуан од холоду тремтів, але в мішок лізти відмовлявся. Булат виліз собі. У цю мить увійшов Нансен, а за ним Тур. Я коперсайся, коперсайся в нартах. Запасні батареї нема. Спитайте містера Балана. Він мені все розповів, озвався Турбалон. У візелі був цілий ящик запасних батарей. Це я добре пам'ятаю. Але з тріщини я їх тоді не діставав. Мілтон Брус, якого спитали про батареї, крикнув просто з мішка. Що вас мордує? А вже ж? Як вони могли не випасти в тріщину, коли візли полетів шкереберть? Але ж містер Балан повитягав з візела всі речі сказав Булат. Ящик я був підмостив собі під сидіння, щоб краще бачити вперед. Усе з'ясувалось. Кабіни разом з мотором уже не було, коли Тур спустився по линві в тріщину. Там був самий фургон. Рація теж лежала у фургоні. Її туди переклав брус, коли вони з патом вигадали оте дистанційне управління усе стало на свої місця.